օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Արցախի ազգային ժողովում շարունակվում է 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունների քննարկումը։ Արցախի պետնախարարը Քաշաթաղի եւ Հադրութի շրջաններում հետևել է Բերքահավաքի մեկնարկին։ Ուսանողական գիտաժողով Արցախի պետական համալսարանում Կարմրակուճ գյուղում բնակվող Մուրադյանների ընտանիքում մեծանում է 6 երեխա։ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններն ունեն երկու հարթություն։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին հանձնաժողովների նախագահներ Արմեն Սարգսյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Ներկայացնելով կրթության, գիտության եւ սպորտի բնագավառի 2017 թվականի տարեկան կատարողականը, նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշել է, որ հաշվետու տարում ոլորտին հատկացվել է 14 միլիարդ 381.1 միլիոն դրամ, կատարողականը կազմել է 13 միլիարդ 974.3 միլիոն դրամ կամ 97%-ը։ Նախարարի խոսքով բյուջեից հատկացված գումարի զգալի մասը ուղղվել է հանրակրթության ոլորտին։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարության 2017 թվականի բյուջեի տարեկան կատարողականի մասին հաշվետվությամբ հանդես է եկել նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Ըստ նրա, ոլորտին հատկացվել է շուրջ 1 միլիարդ 500 հազար դրամ, կատարողականը 96%։ Պատգամավորները ոլորտի պատասխանատուներին են առաջադրել Հայաստանի եւ արտասահմանյան երկրների բուհերում սովորող Արցախի ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու կենտրոնացված միասնական քնությունների Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի շրջաններում հյուրախաղերի կազմակերպման, տոնական օրերին մշակույթի ոլորտում արվող ծախսերի եւ այլ թեմաների վերաբերյալ հարցեր։ Thank you Արցախի պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը աշխատանքային այցով եղել է Խաշաթաղի եւ Հադրութի շրջանների մի շարք համայնքներում, տեղերում ծանոթացել իրականացվող նախագծերի ընթացքին եւ հետեւել բերքահավաքի մեկնարկին։ Պետական նախարարը առաջինը այցելել է Իշխանաձոր համայնք, որտեղ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի ուղեկցությամբ նախ ծանոթացել է շահագործման փուլում գտնվող Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցվող 50 առանձնատների շինարարական աշխատանքներին։ Այնուհետև պետնախարարը այցելել է Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի կողմից իշխանաձորում իրականացվող մեկ այլ իր տեսակի մեջ աննախադեպ տնտեսություն, որտեղ շուրջ 40 հեկտարի վրա մշակվում են բանջարաբոստանային մշակաբույսեր։ Հաջորդ այցելությունը իշխանաձորի հարակից դաշտերում սկսված Բերքահավաքի վայրն էր, որտեղ Արայիկ Հարությունյանը հետևել է Գարու հնձի մեկնարկին։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը պետնախարարին ներկայացրել է Բերքի նախնական բարձր արդյունքները։ Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաքում Արայիկ Հարությունյանը ցանոթացել է Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ վերջերս վերանորոգված համայնքային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի պայմաններին։ Այնուհետև Միջնավան, ապա նաև Կովսական քաղաքներում պետնախարարը այցելել է վերաբնակեցման նպատակով կառուցվող մի շարք շենք-շինություններ, ցանոթացել կատարվող աշխատանքներին եւ հանձնարարել է դրանց նոր թափ հաղորդել։ Շրջայցի մյուս կանգառը Հադրութի շրջանի Արաքսավան բնակավայրն էր, որտեղ պետական նախարարը շրջանի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացել է տեղում իրականացվող աշխատանքներին։ Արայիկ Հարությունյանը մասնավորապես այցելել է հացահատիկային դաշտերը, հետաքրքրվել Բերքի սպասվող արդյունքներով, ինչպես նաև եղել է պետական աջակցությամբ հիմնված ջերմոցային տնտեսությունում։ Օրերս Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությունը Արցախում մասնակցել է հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ մի շարք ծրագրերի շահագործման հանդիսավոր արարողություններին։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ուղղվածություն է ունենալու այս տարվա դրամահավաքը, հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը մասնավորապես նշել է. ՆԽԳ Բակո Սահակյանի հետ այդ հարցը քննարկվել է եւ մի քանի օր անց տեղի է ունենալու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձունների խորհրդի նիստը, որի ընթացքում ՆԽԳ Սահակյանը առաջարկելու է, որ մենք շարունակենք հենց խորքային հորերի եւ արևային էներգիայով ապահովելու ծրագրերը։ Իհարկե, դա չի նշանակում, որ մյուս ուղղությունները կանտեսվեն, քանի որ ունենք բազմաթիվ նվիրատուներ, ովքեր կոնկրետ ծրագրերի համար են ֆինանսավորում, ասել է Արա Վարդանյանը։ Արցախին շարժման 31-ի միջոցառումների շրջանակներում 3 Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցել ուսանողական գիտաժողով մարդու իրավունքները չճանաչված երկրներում թեմայով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագիրը, որն ընդունվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, ընդհանուր է բոլորի համար, անկախ նրանից մարդիկ ապրում են ճանաչված թե չճանաչված երկրում։ Բայց եւ այնպես մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրի չճանաչվածությունը որոշակի խնդիրներ է առաջ բերում մեր երկրի ու քաղաքացիների համար։ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոս Հասմիկ Խաչատրյանը, ով նախաձեռնել էր գիտաժողովը, պատասխանելով իմ հարցին, թե ինչ խնդիրներ կարող է առաջ բերել մեր երկրի չճանաչված ճանաչված լինելու փաստը, ասաց. Ճանաչվածությունը կարող է հարցեր առաջ բերել Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ազատ տեղաշարժի իրավունքի վերաբերյալ։ Ոչ միայն Արցախի Հանրապետության օրինակ մեր ճանաչված սուբյեկտ լինելու արդյունքում լապշինը Բաքվում ձերբակալվեց։ Այն կարող է մեզ բազմաթիվ տնտեսական, քաղաքական իրավունքների հետ հարցեր առաջացնել։ Գիտաժողովին ելույթներով հանդես եկան իրավագիտության ամբիոնի երրորդ կուրսի ուսանողները ներկայացնելով սահմանադրությունը որպես մարդու իրավունքների հիմնական երաշխիք։ Անդրադարձներ եղան այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են դատապարտյալների իրավունքները, եվրոպական դատարան դիմելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակն ու դիմելու ձևը, Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը եւ այլն։ Հասմիկ Խաչատրյանի խոսքով գիտաժողովը նախ եւ առաջ ճանաչողական նպատակ է հետապնդում։ Գիտաժողովի նպատակը ոչ միայն ուսանողներին, այլ նաեւ լայն հասարակ հասարակությանը ճանաչված պետության քաղաքացու իրավունքների ազատություններին ծանոթացնելն է, որոնք կատարվում են մաչելի լեզվով եւ մարդու իրավագիտակցությունը ինչքան էլ որ ցածր լինի, չնայած ես գտնում եմ, որ Արցախցու իրավագիտակցությունը բավականին բարձր է, կարողանան անցնել թե իրենք ինչպիսի իրավունքներ ունեն, իսկ յուրաքանչյուր իրավունքին դեմ արդեմ գալիս է նաեւ պարտականությունը եւ երկուսի համատեղ կատարումը տալիս է մեզ այնպիսի կարեւոր երևույթ, ինչպիսին է մարդու իր կողմից ինքնագնահատված լինելն է եւ իրավական պետություն ունենալը Ի հավելումը նշենք նաև, որ գիտաժողովին ներկա էին համալսարանի դասախոսներ ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի գլխավորությամբ, իսկ գիտաժողովի հյուրը Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանն էր։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նախիջևանի ուղությամ տիրող իրավիճակի մասին զեկույցը ցույց է տալիս, թե ինչու են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները հենց այդ հատված այցելել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգոսնախարարության մամուլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նա նշել է, որ ադրբեջանական կողմը ինժեներական աշխատանքներ է տանում, ինչը վտանգ է ստեղծում մեր դիրքերի համար, ասել է նա, հավելելով, որ ադրբեջանցի զինվորի մահը կարող էր անկանոն հարաբերությունների արդյունք լինել, այլ ոչ թե փոխհրաձգության, ինչպես պնդում է Բաքուն։ Ամեն դեպքում մենք թույլ չենք տա փոփոխել դիրքերը որևէ հատվածում, հայտարարել է Տիգրան Բալայանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունները ունեն երկու հարթություն՝ մեկը որ չվերսկսվեն ռազմական գործողությունները, երկրորդը ապահովել առաջընթաց բանակցային գործընթացում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով բոլորի համար ակնհայտ է, որ համանախագահների ուշադրությունը կենտրոնացած է առաջին հարթության վրա։ Համանախագահն էլ շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանը չի կարող բանակցել Արցախի փոխարեն։ Եվ այն պահից, երբ որ լինի հնարավորություն առաջընթաց գրանցել այդ պահից Արցախի կմասնակցի, այլ ձևի ձևակերպեմ։ Արցախի մասնակցություն չմասնակցությունը դա լակմուսային թղթի պես ցույց է տալի, արդյոք Ադրբեջանը իրոք ձգտում է որևէ առաջընթացի բանակցային գործընթացում, թե օգտագործում է այդ ամբողջ գործընթացը որպես քող իր ապակառուցողական քաղաքականությունը շարունակելու համար։ Չի կարող լինել բանակցային գործընթացում առաջընթաց, եթե կողմերի միջև չկա վստահություն։ Իսկ վստահությունը ակնհայտ է։ Չի կարող լինել, երբ որ կրակում են իրար վրա։ Շավարժ Քոչարյանի խոսքով առաջիկայում Արցախյան բանակցություններում ոչ մի նոր բան չի սպասվում։ Նույն ձևի շարունակությունն է սպասվում։ Փոխնախարարի խոսքով համանախագահները հունիսին կայցելեն Հայաստան եւ կլինի հանդիպում արգոսնախարարի հետ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտունու շրջանում գործում է արեստագործական ուսումնարան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը բادرագործության հետևից բազող ծնողները ցավոք չեն կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել երեխային մասնագիտական կրթության հետ կապված ուղղություն տալու հարցում։ Մարտունիում գործող արհեստագործական ուսումնարանը հենց միջնակայք մասնագիտական կրթություն ստանալ ցանկացող երեխաների համար է, որը չգիտես ինչու ամտեսվում է շատ դեպքերում։ Արհեստագործական ուսումնարանի գործունեության շուրջ զրույց ունեցանք ուսումնարանի տնօրեն Ռաշիդ Բաբայանի հետ։ Իմ ծրուցակիցը ներկայացրեց, որ կրթօջախում գործում է 15 խումբ՝ 8 մասնագիտություններով։ Ուսումնարանն ունի 204 սովորող եւ 57 աշխատող։ Այստեղ ապահովված են բարձրորակ մասնագետներով։ Բոլոր վարպետներն ունեն համապատասխան կրթություն ու աշխատանքային փորձ։ Ուսումնարան են ընդունվում հիմնական եւ միջնակարգ կրթության դիմորդներ։ Կան խմբեր, որտեղ ուսուցումը տարվում է 3 տարվա կտրվածքով։ Այստեղ ընդունվում են հիմնական կրթության դիմորդներ եւ ուսումնավարտելով ստանում միջնակարգ կրթություն ու համապատասխան մասնագիտական որակավորման վկայական։ Իսկ միջնակարգ նավարտալ դիմորդները ստանում են 1 տարի ժամկետում նախատեսված կրթություն եւ ուսման ավարտին մասնագիտական որակավորման վկայական։ 15 խմբից 10-ում ստանում են միջնակարգ մասնագիտական։ Այս տարի ուսումնարանն ունի 125 շրջանավարտ։ Տեխնիկական միջոցներն ու նյութական բազան մինիմալ վիճակում են եւ թարմացման կարիք բնականորեն կա կան միջոցներ, ստեղծված են պայմաններ ուսուցումը բավարար մակարդակով կազմակերպելու նպատակով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանի Կարմրակուճ գյուղում բնակվող Մուրադյանների ընտանիքում մեծանում է 6 երեխա։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մեր օրերում դժվար թե հանդիպես մի ընտանիքի առավել եւս բազմազավակ, որ բողոքների մի ամբողջ փաթեթ չներկայացնի, բայց արի ուտես, որ կան այնպիսիները, ովքեր չեն սիրում բողոքել, տրտնջալ, իսկ թե որքանով կլինի պետական կամ մասնավոր աջակցություն, միայն շնորհակալ կլինենք։ Աղաջան Մուրադյանն այդպիսիներից է։ Վեր թվականից տեսել եմ։ Տոնից լավ իջացնվալ։ Ստացնվալ ստոմացած հավաք։ Ընտանիք ունիք։ 6 հատ երեխա։ Բազմա երեխա տարը, ոնց կապրում։ Նորմալի դրանից լավ չէ, փիս չէ։ Նորմալի չարում աշխատում կապրում դիզ։ Ինչ հավակը զբաղվում։ Ստիվ, փեդի գործում կանում, փետպենը փիժում ծախը, պենանում։ Բազմազավակ ընտանիքների խնդիրները նրանց հոգսերի թեթևացումը, երեխաների առավել կայուն ու բարեկեցիկ ապագայի երաշխավորումն ու բազմազավակության խրախուսումը մեր երկրում այսօր կարևորագույն հարցերից է։ Բազմազավակ ընտանիքների խնդիրները մշտապես գտնվել ու գտնվում են հանրապետության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Բարբերաբար մշակվում ու կյանքի են կոչվում նորանոր ծրագրեր, որոնցից մեկն էլ բնակարանային ապահովությունն է։ Մուրադյանները դեռևս չեն օգտվել վերջին ծրագրից, բայց Աղաջան Մուրադյանի խոսքով այս տարի կմեկնարկի բնակարանի շինարարությունը։ Չէ պիտի սարքենք ընթացքի մեջ է։ Այո, ասես տարի պիտի սարքի։ Անցած տարին պիտի սարկածնի, այն ապրիլի տեները վեր սկսավա, համար չեկա, բայց տարի սարքելու։ Այժմ ընթացքի մեջ է, թե հա։ դա ծրագիրն է։ Չէ, չէ, ասես տարի պիտի սարքինես։ Ընտանիքի մեծը 17-ամյա Մանեն է, ով դպրոցն ավարտել է անցած ուսումնական տարում։ Տենատանը ինձ սովոր։ Դեստով պենչկա։ Դպրոցն ավարտել է։ Հա, հետո տաննայի։ Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով է, որ չեք տալիս որ երեխան ինչ որ մտած։ Դե այդ համեվամտը դիտող չկա վեր սովորե, քաղաքում պիտի քինի սովորե, շատ դիժեր է իմ քիչ։ Բատանը ինչով է զբաղվում։ Իրա մոր օգնում է երեխացին պենի ես մապենանը։ Իսկ փոքրը ինչքան է։ Փոքրը հələ 8 ամսական։ Լավ Բազմազավական տանիքի հայրը զբաղվում է անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ հա, Անասնապահությամբ են ավի ախր չայում ու աշխատում ու միսետի։ Ինչ հայ կողոք։ Վեշ շմպենո։ Ինչ էլ որ պատահի ուղի չեք ոգել։ Չէ դե, ինչ լքիք ստեղ կացած, ստեղ կռվում վախտը մասնակցած, տանջված դա ապրած։ Ուզենայիք, որ ինչ շտկվեր գյուղում, օրինակ աշխատատեղեր բացվեին։ Դա աշխատատեղեր կա, այլ աշխատող տղայք դիսի աշխատի։ Աշխատատեղեր կա, շատ կա։ Գործ կա, օրինակ ասե ամորում ու գեքամուկ անտար օր 10 մայ, 15 մայ փոք աշխատում օրում։ Գործ կա, պոս աշխատող տղայք դիսի աշխատի։ Թազիս հատ ու տան նստիս դա <laughs> դիեքստեր, դի գործալիս ապրիս։ Մարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ֆրանսիահայ նշանավոր շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը այսօր տոնում է ծննդյան 94-ամյակը։ Ազնավուրը ամբողջ աշխարհում Հայաստանի դեմքն ու խորհրդանիշն է համարվում։ Տաղանդավոր երաժիշտը իր հայտնիության միջոցով աշխարհին է ներկայացնում Հայաստանը, մեր մշակույթն ու հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ազնավուրը նաև հայտնի է մի շարք ֆիլմերից՝ Կրակեք դաշնակահարի վրա, Արարատ, Արկածներ որոնողները, Գլուխը պատին եւ այլն։ Չնայած իր հրճակին երաժիշտը շարունակում է մնալ նույն համեստ եւ հասարակ հայը, որով հպարտանում են իր բոլոր հայրենակիցները եւ որի պատվին կոչել են Երևանի հրապարակներից մեկը։ Շարլ Ազնավորին ծննդյանորվա արդիվ շնորհավորական ուղեր ձեհղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Այն արվեստը, որը այսօր էլ դուք շարունակում եք ստեղծել որպես հոգու եւ սրտի համադրություն, ունկնդրի համար դռներ է բացում դեպի մի աշխարհ, որտեղ հայտնվող հանդիսատեսը այլևս չի ցանկանում հեռանալ ազնավուրյան գերող մտնոլորտից ու միջավայրից։ Անձամբ եմ այդպիսի զգացողություն ունեցել ձեր համերգների եւ ձեզ հետ ունեցած հանդիպումների ընթացքում։ Շնորհավորելով ծննդյանորվա արդիվ մաղթում եմ ձեզ, սիրելի վարպետ, շուտապույտ կազդուրում եւ վերադարձ բեմ։ Թող ստեղծագործական երանդն ու ողջավորությունը այսուհետ եւս լինեն ձեր մշտական ուղեկիցները։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչեւ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 22-ից 26 աստիճան տաքություն։